بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد <clears throat> musannif rahimahulloh aytadilarki babun minash shirki ay yastag'itha bi g'ayrillah aw yad'u ghayrah Allohdan boshqasidan istig'osa qilishlik yoki undan boshqasiga duo qilishlik shirkdan ekanligi to'g'risidagi bob o'tgan darsimizdagi mavzu istioda ya'ni biror narsaga yo'l qilib qolishlikdan qo'rqib shundan shuni yomonligidan panoh so'rashlik ma'nosida edi bugungi darsimizdagi istig'osa ham shunga yaqin lekin istig'osa deganimiz bir shaxs og'ir holatga tushib qolsa birorta musibat yoki shunga o'xshagan narsalar ana shu tushib bo'lgan narsani ana shu musibatni ketkizishlikni talab qilishlik istiada tushib qolishlikdan oldin panoh so'rashlik bo'ladigan bo'lsa istig'osa ana shu musibatga tushgandan keyin yoki balo tushgandan keyin ana shu tushgan musibatni ketkizishlik va ko'tarishlik ma'nosida istig'osa Demek alloh subhanahu va taolodan mana shu tushgan baloni ketkizishlikni Allohdan boshqasidan so'rashlik yoki Allohdan boshqasidan boshqasiga duo qilishlik shu maqsadda bu shirkdan ekanligi to'g'risidagi bob. Buni tafsili keladi rahimahulloh biroz oyatlarni zikr qilganlar bu bobda. Shu oyatlarning birinchisida Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ Allah'tan başka sizge fayda yoki ziyon berolmaydigan boshqa bir narsaga duo qilmang Wala tad'u duo qilmagin deydi. foyda yoki ziyon olmaydi u demak aytmoqchiki oliha bo'lishligi uchun va iloh bo'lishligi uchun va duo qilinadigan narsa bo'lishligi uchun u nima bo'lishlik kerak asl foyda yoki ziyon beradigan narsa bo'lishlik kerak foyda va ziyon berishlik uni qo'lida bo'lgan zot bo'lishlik kerak unga duo qilishlik uchun ammo sizga hech qanaqa foyda ham bera olmaydi va ziyon ham bera olmaydigan narsaga narsani Allohga shirk keltirib unga duo qilmang agar mana shunday bir narsaga duo qilib qo'yiladigan bo'lsa fa in fa'alta qilsangiz fa innaka idzan minaz zolimin bu holatda zolimlardan bo'lib qolasiz bu zolim degan so'zimiz oddiy bir kichik zulm emas biz bilamizki zulm ikki xil bo'ladi kichik zulm va katta zulm kufr ikki xil bo'ladi kichik kufr va katta kufr va shuningdek nifoq kichik nifoq va katta nifoq Fa innaka idzan az zolimin, ya'ni Allohdan boshqasiga duo qiladigan bo'lsangiz, u vaqtda zolimlardan bo'lasiz. Bu zulm katta zulm. Xuddiki Luqmon alayhi salatu vasallam oyatda aytganidek, "Ya bunay, la tushrik billah. Inna shirka la zulmun azim." Ya bunay, ey o'g'ilcham, la tushrik billah. Allohga shirk keltirmang. Inna shirka la zulmun azim. Shirk, ya'ni Allohga shirk keltirishlik bu juda katta zulmdir. Demak, innaka iz fa innaka idan min az-zolimin mana shu katta zulm. Allohdan boshqa foyda bera olmaydigan va ziyon ham bera olmaydigan narsaga duo qilishlik bu odamni katta zulmga yo'l qo'yishlikka sabab bo'ladi Alloh aytadiki va iyyamsaskallohu bidurrin fala kashifa lahu illa hu va iyyamsaskallohu bidurrin agar Alloh subhanahu va taolo sizga birorta ziyon yetkizgan bo'lsa yetkizadigan bo'lsa fala kashifala uni kashf qilib ketkizuvchi yo'q faqatgina uning o'zi bu oyatlarni keltirishlikdan maqsad nima u istig'osa boshiga balo tushganda foyda berolmaydi yoki ziyon berolmaydi o'sha balo shu tarafdan ham kelmaydi va Alloh subhanahu va taolo foyda ziyon faqat uning qo'lida agar Alloh bergan ziyon bo'ladigan bo'lsa, u olihalar hech qanaqa bir ziyonni ko'tara olmaydi. Hech qanaqa foyda keltirishlik yoki ziyon keltirishlikka olihalarni aloqasi yo'q. Xuddayki o'tgan darsimizda aytgandek ibn abbos radhiyallohu anhu ga nabiy sallallohu alayhi vasallam uqtirib o'rgatib et walau anna odamlarni hammasi walau ishtamannasu ala yanfa'uk butun maxluqot odamlarni hammasi ho u payg'ambar bo'lsin hoki u solih bo'lsin hoki u siddiq yoki shuhadolardan avliyolardan abdollardan kimdan bo'lishidan qat'i nazar walau ishtama'an nas an degan arab tilida bu annas degandagi alif lom bu alif al istig'roq deyiladi arab tilida ya'ni butun odam deb inson zotiga kiradigan butun hamma yig'ilib sizga foyda beradigan bo'lsa hech kim foyda bera olmaydi agar Alloh xohlamaydigan bo'lsa va shularni hammasi yig'ilib turib Alloh subhanahu va taoloni qarshisida sizga ziyon beradigan bo'lsa ziyon bermoqchi bo'ladigan bo'lsa bu narsaga yetolmaydi hasha va kalla mumkin emas narsa boshingizga tushib turgan baloni Allohdan boshqa hech kim ko'tarmaydi mustahil mumkin emas bu narsa hattoiki butun sabablar sizga ziyon yetkazishlik butun sabablar odamni aqli ko'targan butun sabablar yig'ilib tursa ham ana shu sabablarni botil qiladigan va haqiqiy sabablarni botil qilib musabbibul asbob bo'lgan Alloh subhanahu va taolo bor. Bunga dalil juda bir chiroyli bir qissaki biz ko'pincha shunchaki bir o'qib o'tib ketamiz bu oyatlarni. Alloh subhanahu va taolo buni bizaga qissa qilib aytadi. Ibrat olishligimiz uchun. Ibrohim alayhi salatu salam butun qavmlarini makrlariyu xilalari bilan butun borliq kuchlari bilan hammalari yig'ilib yolg'iz Ibrohim alayhissolatu vassalomni yolg'izlatib o'tni orasiga tashashdi Ibrohim alayhissolatu vassalam Xalilur Rahman Alloh subhanahu va taoloning xalili alayhi salatu vasallam o'tga tashaldi u kishi Allohdan boshqa hech kimga mana shu boshlariga tushgan baloni hech kimga ko'ndaning qilmadilar hech kimga shikoyat qilmadilar hattoiki o'sha rivoyat agar unda bir ozgina zaiflik bo'lsa ham aytamiz jibril alayhi salatu vasallam kelib so'raganlarida Man hojatim faqat Alloh subhanahu va taologa dedilar mana shu sabablarni sabab qildiruvchi Alloh subhanahu va taolo ko'rib turgandi shu narsani Alloh aytadiki boyiga oyatda va iyyamsaskallohu bidurrin fala kashifa lahu illahu va yuridika bi khairin fala radda li fadlihi Alloh subhanahu va taolo sizga birorta yaxshilikni xohlaydigan bo'lsa, Allohning fazlini qaytaruvchi va to'suvchi hech kim yo'qdir ibrohim alayhissalotu vasallam olovga tashalgan vaqtda asl o'sha o't olov kuydirishligi kerak bu olovni kuydiradigan qilgan zot u Alloh subhanahu va taolo xohlasa o'sha o't olov kuymaydigan bo'lib qoladi kuydirmaydigan bo'lib qoladi Alloh aytdiki ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey o't dedi Alloh subhanahu va taolo. Allohning quli bu o't. Kuni barda. Ibrohim alayhisolatu vassalomga sovuq bo'lib, salqin bo'lib Ibrohim alayhisolatu vassalomga salomatlik bo'ling bugun dedi. Ibrohim alayhisolatu vassalam mana shu alangalik o'tni orasida hech narsani sezmadilar. hech qanaqa issiqlikni bilmadilar alayhissalotu vassalam shuning uchun ibrohim alayhissalotu vassalam imomul hunafa ixlosda juda bir ulug' darajaga yetgan payg'ambarlarning imomlaridan biri alayhissalotu vassalam abul ambiya payg'ambarlarning otasi alayhimussolatu vassalam jamian va iyamsaskallohu bidurrin fala kashifa lahu illahu وإن يردك بخير فلا راد lifadlih alloh keyingi oyatda aytadi vaman azallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah qiyomat kunigacha agar duo qiladigan bo'lsa unga hech narsani ijobat qilmaydigan bir narsani Allohni tashab o'shanga duo qilgan odamdan zalolatda adashlikda qattiqroq va yomonroq odam bormikin alloh subhanahu va taolo robbul izza butun yaxshilik va yomonlik Allohning qo'lida va ana shu yaxshilikni keltiruvchi va yomonlikni ketkizuvchi Alloh subhanahu va taolo uni duosini tashab qiyomatgacha agar unga duo qiladigan bo'lsa javob bermaydigan bir zaif bandaga duo qilishi bu juda haqiqatda zalolatni cho'qqisi bu endi mayli mana dunyoda duo qilgan ekan qiyomatda mumkin foyda berar degan vahm gumon keladigan bo'lsa Alloh shunga ham duo javob berib aytadiki va iza hushiran nas qiyomat kuni butun odam zotni hammasi mahsharga yig'ilgan vaqtlarida kanu lahum a'daa bu ibodat qilingan narsalar o'zini roziligi bilan bu ibodatgo'ylarga dushman bo'ladi va kanu bi ibadatihim kafirin o'zlariga bo'lgan ibodatga kofirlik qilishadi ma kanu ya'budunana biz ular bizga ibodat qilishmasdi ular shaytonga ibodat qilishardi deb kofir bo'lishadi shuning uchun Alloh aytadiki vallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay Allohdan boshqasiga ibodat duo qiluvchilar u narsalari ularga hech narsani ijobat qilishmaydi ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم الله aytadiki qiyomat kuni qani menga sherik keltirganinglar qani bular deb chaqirgan vaqtda allazina za'amtum o'zingizlarga bir iloh deb o'ylaganinglar qani fadauhum ular duo qilib chaqirishdi o'zlarini ma'budotlarini falam yastajibu lahum ijobat qilishmadi ijobat olmaydi ham Alloh aytadiki keyingi oyatda amma yujibul muttarra idza da'ahu va yakshifu su va yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'alloh A ilahum ma'allah Amma yujibul muttar Muttar degani ya'ni bir juda bir tig'iz tor holatda qolgan bir bandani holatiga javob beruvchi kim u Allohdan boshqa. Amma yujibul muttarra idza da'a. Duo qilsa ana shuni duosiga javob beruvchi kim amman yujibul muttarra idza daa va yakshifu su ana shu bandani boshiga tushgan yomonlikni kashf qilib ketkizuvchi kim va yaj'alukum khulafa al-ard yerga sizlarni ega qiladi keyin shu bilan a ilahum ma'alloh keyin shu bilan birga mashilani bilasizlar Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech kim duoni qabul qilmasligi va yomonlikni ketkizmasligini bilasizlar rububiyat tauhidini bilasizlarki bilib turib shu bilan a ilahumma alloh Allohdan boshqasini o'zingizlarga iloh qilasizlarmi ibodatda qalilan ma tadakkarun sizlar mana shu narsalardan juda kam eslatma olasizlar shuning uchun Allohga shirk shirk keltirasizlar deb Alloh subhanahu va taolo buni bandalarga eslatyapti. Oyada bir oyat qolib ketibdi, Alloh aytadiki: "Innal ladina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtagu 'indallohi rizq." Bu yana bir bandani bir moddiy holatini ko'pincha har bitta banda yo'liqib qolishi mumkin bo'lgan moddiy bir torlik va qiyinchilikka qiyinchilikda bo'lgan holatida Allohni esga olishligiga bir eslatma bo'lyapti. Ibrohim solatu vasallam o'zini qavmiga xitob qilib aytadilarki, ladina ta'buduna min dunillah" Allohdan boshqa unga duo qilib ibodat qilib turganinglar la yamlikuna lakum rizqa. Sizlarga hech qanaqa rizq bera olmaydi. qaysi bir dunyoviy bir musibatga yoki qiyinchilik yoki torlik rizqi kamligi yoki shunga o'xshagan bir qiyinchilikka yo'liqib qoladigan bo'lsanglar sizlarni duo qilib turganinglar hech qanaqa rizq rizq degan vaqtda faqatgina biz yeb ichishni tushunib qolmaylik rizq bu bola rizq dunyoni butun yaxshiliklari hammasi rizq bu yeb ichishni emas, balkim butun dunyoni yaxshiliklarini hammasi dunyoviy narsalar Allohdan bo'lgan bir rizqdir bu. U yeyilmasa, ichilmasa ham bola bo'lishligi va solih ayol bo'lishligi bu Allohdan bo'lingan bir rizq. Mana shularni hammasini agar notavon holatda bo'lib, holat yomon bo'ladigan bo'lsa, va bosh balodan chiqmay qoladigan bo'lsa mana shu qiyinchilik holatda ham fabtag'u indallohi rizq rizqni faqat Allohni o'zidan talab qilinglar fabtag'u indallohi rizq Allohni yolg'iz o'zidan talab qilinglar demak asl bu bobda Alloh subhanahu va taolodan boshqasiga iltijo qilinib musibatni ko'tarilishligini so'rashlik bu shirkdan bo'ladi endi biz olihalardan gapirdik bu olihalar o'tgan zamonda o'tib ketgan hozirgi kunimizda olihalar yo'q bu oyatlarni bizaga nima qizig'i bor deb ba'zilar keltirishligi mumkin bunga ahli ilm javob berishadi Abu Hanifa mazhabidagi ayyimolar ayyimalardan biri Sunalloh al-Hanafi rahimahulloh bu hayotda avliyolarni mana shu dunyodagi ahvollardagi tasarrufotlarga aloqasi bor deb aytgan kishilarga rad berib aytadiki rahimahulloh ozgina uzoqroq bo'lsa ham o'qiymiz foyda bobi uchun aytadilarki qad zahara al-ana fima bayna al-muslimina jama'atun yad'una anna lil-awliya'i tasarrufatin fi hayatihim wa ba'da mamatihim wa yustaghathu bihim fi ash-shada'id fi ash-shada'id wal-baliyat وبهممهم تكشف الملمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين عن أن ذلك منهم كرامات وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا فيهما الأجور وهذا كلام فيه التفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفته لعقائد الأئمة وما أجمعت عليه الأمة mana shu bizni kunimizda رحمه الله musulmonlar jamoat musulmonlarning orasida ba'zi bir jamoatlar paydo paydo bo'lishdiki, ularni da'volari shuki, bu aziz avliyolar o'zlarini hayotlarida va mamotlaridan keyin, ya'ni o'lganlaridan keyin mana shu hayotda ba'zi bir tasarrufotlari bor. Ya'ni butun tasarrufotlar shularni qo'lida mazkur ilohga o'xshab, Allohga o'xshab. Lekin ular ularni ba'zi bir tasarrufotlari bo'lishi mumkin ba'zi bir yaxshiliklar keltirishi mumkin yoki ba'zi bir boshingizga musibatlar tushadigan bo'lsa o'shalarga agar iltijo qilib yoki tavassul qilib yoki bir narsa qiladigan bo'lsangiz o'sha balolar ketishi mumkin degan da'vogorlar bor Wa yustag'athu bihim fi shadaidi wal baliyat yustag'ath bizani bobimiz hozir qiyinchilik va boshqa har xil balolar tushgan vaqtda ular sabablik istig'osa qilinadi ya'ni ular bilan istig'osa qilinadi o'sha balo ko'tarilishligi so'raladi va shularning harakati bilan har xil balolar ketkaziladi shu sababli dinlar ularni ana shu aziz avliyolarni qabrlarini oldiga kelishadi va ularga hojatlarini qazo qilishliklarini ya'ni o'zlariga bo'lgan nafslaridagi hojatlarni o'tab berilishligi va ado qilinishligini nido qilib so'rashadi dalillari nima mustadillin anna zalika minhum karomat bu karomat bobidan deb aytishadi buni karomat bobidan va shu sababli ular ana shu qabrlarga har xil hayvonlarni kelib so'yishadi va nazrlar qilishadi va shunga ajrlar taqdim qilishadi bular bilishmaydiki mashi amallarida abadiy va sarmadiy halokat va azob bordir ya'ni bu gunoh egasi abadiy azobda qoladi Hattoyki qancha qancha tashqari ko'rinishidagi yaxshi amallar bo'lsa ham Alloh aytadiki: "Va qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura." Alloh subhanahu va taolo yo'qqa chiqaramiz deyapti amallarni. Bu gaplar hammasi noto'g'ri. Nima uchun noto'g'ri? Shunchaki sizga yoqmaganligi uchunmi deydi birov. Yoki ba'zi bir shaxslar aytgandek ba'zi bir chuqur ketib qolganlar yoki keng narsani toraytirib turgan shaxslarga yoqmaganligi uchunmi desa Abu Hanifa rahimahulloh mazhabini imomlaridan bu kishi aytadilarki bunda shirkki hidi bo'lganligi uchun aniq va Kitobul azizga qarshi bo'lganligi uchun va muxolafatihi li aqaidil aimma butun imomlarning aqidalariga va ummatni ijmoiga qarshi kelishlik bor deydilar qarang Buni faqat Muhammad ibn Abdul Vahhab aytgani yo'q, istig'osa panoh so'rashlik yoki e, o'likdan kelib ba'zi bir narsalarni iltijo qilishlik bu shirk, bu karomat emas deb u kishi aytgan yo'q yoki u kishini u kishiga ergashganlar emas, balkim har bitta to'rt mazhabdan har bitta haq egasi Qur'on sunnatni chegarasi bilan chegaralanadigan har bir insoflik imom mana shu gapni aytib hayotlari shunda o'tgan inshaalloh. endi tepadagi narsalarga bitta bitta javob beradi rahimahulloh. ya'ni tepadagi e, tasarrufotlari bor yoki ular aytadiki ammo avliyolar hayotlarida yoki o'lganlaridan keyin mana shu dunyoda tasarrufotlari bor deganiga buni Alloh subhanahu va taoloning oyati qarshi keladi Alloh aytadiki a ilahum ma Alloh Alloh bilan boshqa yana bitta iloh ham bormi atunabbiun Alloh bima la ya'lamu fis samawati va la fil ard Alloh subhanahu va taolo osmon va yerlarda bilmagan narsasi bor ekanki, sizlar xabar berasizlarmi shu narsani? Alloh aytadiki, alalahul xalqu val amr. Alalahul xalqu val amr. E'tibor bering ki xalq yaratishlik va amr hukm chiqarishlik Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga qaytadi. Demak, bu oyatlar dalolat qiladiki, yaratishlik va tadbir qilishlik va tasarruf qilishlik va taqdir qilishlik bularni hammasi Allohdan boshqasiga hech kimga aloqador emas. Ammo bu amal qaul bit tasarruf ba'da al mamat bu boyiga hayot vaqtlarida ekan. Bu endi o'lik o'lganlaridan keyin tasarrufdan qilishadi ularni qabrlariga boradigan bo'lsangiz duolar qabul qilishadi nazrlar qabul qilishadi degani bundan ham botilroq sabab Alloh aytadiki innaka mayyitun va innahum mayyitun siz ham ular ham o'ladigan o'lik ya'ni natija o'likka boradi o'lim bo'ladi natija o'lim o'limga yo'liqqan odam javob berolmaydi Alloh aytadiki, Allohu yatavaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manafiti fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut. Alloh subhanahu va taolo nafsini o'ziga qabul qiladi, oladi. Undan keyin odamda nafs, ya'ni ruh qolmagandan keyin u hech qanaqa tasarrufga ega emas. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadiki, odam bolasi agar bu olamdan o'tadigan bo'lsa, undan butun amallar hammasi to'xtab qoladi. Ha, 3 ta amaldan boshqa butun hammasi to'xtab qoladi وأما tasarrufat min al-karamat fa huwa min al-mughalatat. bu agar mana shu tasarrufatlari bo'lib qolsa agar Allohning izni bilan Alloh subhanahu va taolo birorta ibtilo qilib berib qo'yadigan bo'lsa, masalan bir shaxs keldi e, zurriyotsizni qabr oldida duo qilganda Alloh subhanahu va taolo unga zurriyot berdi. O'ylaydiki, bu karomatlaridan. Bu hammasi xato. Sababi birinchidan bu shirk, ikkinchidan Alloh subhanahu va taolo karomatni beradigan bo'lsa, ana shu karomat egasini hurmat qilishligi uchun beradi. uni shirkka chaqirishlik uchun emas keyin karomat isbot bo'lishligi uchun karomat isbot bo'lishligi uchun ikkita shart kerak bizada birinchidan ana shu shaxsni tavhid va sunnatda salomat bo'lishligi kerak u shaxs karomat egasi ikkinchidan bizaga kelgan karomat xabar isnodi to'g'ri bo'lishlik kerak yolg'on yetishibdi eshitganidik, bo'lgan ekan va hokazo degan ertak bo'lmasdan bu narsa aniq isnot bilan kelish kerakki shunaqa karomati bo'lgan ekan keyin uni isbot qilganimizdan keyin aniq karomat egasi bo'lganini shunaqa bir ajoyib narsalar bo'lganini bilsak ikkinchidan ko'ramiz u kishini amali o'zi qanaqa bo'lgan qanaqa yoki ko'zimiz bilan ko'rgan shaxs bo'ladigan bo'lsa ammo e, uni Qur'on sunnatdan ham cheklanadigan joyi yoq lekin u kishida karomat bo'ladigan bo'lsa, bu hammasi dajjollik sherigidan bo'lgan narsa bu. O'shancha Imom Shofiy rahimahulloh aytadiki, kimda kim suvda yurib ketayotgan odamni amalini ko'rguncha ishonmayman unga degan odam kamlik gapir kam gapiribdi balkim suvda emas osmonda uchib ketayotganini ko'rsaman men ishonmayman unga hattoyki amalini ko'rmaganimcha Alloh buyurgan vojibni ado qilar qanaqa ado qiladi va Alloh qaytargan muharromdan qana qilib tiyiladi. So'zsiz Allohning avliyolari bor. Allohning avliyolari bo'lishlikning ikkita sharti bor. Allazina amanu va kanu yattaqun. Allohga iymon keltirib taqvoda bo'ladigan bo'lsa, taqvo nima u? Taqvo u yaxshilik qilishlik va yomonlikdan saqlanishlik. O'sha yaxshilikni qilishlik va yomonlikdan saqlanishlik bo'lmagan odam o'zi qanaqa bir avliyoni suratida bo'lmasin u hech qanaqa avliyo emas avliyo bo'lishi mumkin lekin Alloh nima shaytonning avliyosi bo'ladi u demak bu gaplar hammasi bekor lekin bir odam qiyinchilikka tushib qolgan vaqtda muayyan bir qiyinchilikka tushib qoladigan bo'lsa o'shani ketkizishga banda Э, qodir bo'ladigan bo'lsa uni so'rasa bo'ladi masalan odam bir chuqurga chuqurlikka tushib ketdi shunda bir tepadan bir odam turibdi uni qutqarib olishga qudrati yetadi uni so'rasa bo'laveradi yoki dushmanda dushmanga qarshi chiqqan vaqtda yordam so'rasa bo'ladi boshiga balo tushsa ham yoki birorta yirtqich hayvon unga hujum qilib qolsa shundan qutulishlik uchun yordam so'rasa bo'ladi Bu narsalar bo'ladi, lekin Alloh subhanahu va taoladan boshqasi qodir bo'lmaydigan narsada Allohdan boshqasidan so'rashlik bu Allohning diniga qarshi narsa bu. Shuning uchun boyiga aytilayotgan oyat Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. mana shu o'rinda va xulafa al ard yerda sizlarni xalifa qiladi deganda Alloh subhanahu va taolo aytadiki yerda haqiqiy ega bo'lishlikni sifatini sifatlab aytadiki bizani mavzuimizga aloqador bo'lmasa ham oyatda kelganligi uchun aytib o'tamiz Alloh aytadiki va la yansurannallohu may yansuruh Allohga yordam berganlarga Alloh yordam beradi. Alloh hech kimni yordamiga muhtoj emas. Ya'ni bu oyatdan maqsad Alloh subhanahu va taoloning shar'ini qoyim qilib, o'z o'rinda amal qilib, shariatni ko'tarishga yordam beradigan bo'lsa, Alloh unga yordam beradi. Alloh aytadiki: "Allazina immakkannahum fil ard" Qaling. Yerdagi tamkin bo'lishligini sharti. "Allazina immakkannahum fil ard" Yerda tamkin bergan kishilarimiz aqomis sola namozni qoyim qilishadi va atavuz zakat zakotni ado qilishadi va amaru bil ma'ruf yaxshilikka buyurishadi yaxshilikni boshidagi tawhid va nahau anil munkar munkardan qaytarishadi munkarning eng boshida turgan shirk bu mana shu ishlarni hammasi qilinadigan bo'lsa valillahi aqibatul umur oqibatni ishlarni oqibati Allohga qaytadi Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasiga yerni meros qilib beradi yerda boshliqlik yoki egalikni xohlagan bandasiga beradi. Fir'avnni olib tashab Banu xor bo'lgan Banu Isroilga yer bergan Alloh subhanahu va taolo. Demak, yerda tamkin xohlab turgan odam tavhidga e'tibor bermasa, yerga yerda tamkin talab talabgar shirkka e'tibor bermasa, bunga yoki namozga yoki zakotiga buyurgan buyrug'iyu qaytarilgan qaytarmalaridan eslatma olmaydigan bo'lsa u yillab hatto unga Nuh alayhissalotu vassalomni umri berilsa ham yerda unga tamkin berilmaydi hech qachon sabab allazina immakkannahum fil ard aqamus va atu zaka va amaru bil ma'ruf va nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur دوام لك وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله Bu hadis e, e, Mu'cam at-Tabarani'da isnodida gap bor. Bu Bazı bir olimlar zayıf diyeceğiz bu hadisni. Sababi isnodda Ibn Lahiya degan bir ravi var. <clears throat> Э, lekin biz tarjima qilamiz kitobda bo'lganligi uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam zamonlarida bir munofiq mu'minlarga azor yetkazadigan bir azor beradigan bir munofiq bo'lgan. Shunda ba'zi bir sahobalar turib, turinglar Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan mana shu munofiqqa qarshi bir e, istig'osa qilaylik, yordam so'raylik. deganlarida deyish kelib nabiy sollallohu alayhi vasallamga yetishdi shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki innahu la yustaghathu bi man bilan hech qanaqa yordam so'ralmaydi bu balodan balkim yordam so'rashlik Allohdan deb bu o'zi asli nabiy sollallohu alayhi vasallamning tavozulari bor bu hadisda va shirkka olib boradigan sabablarni yo'lini bekitishlik va tavhidni chegarasini saqlashlik bor bu va illo nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu munofiqga qarshi yordam berishlikka qodirlar madinadagi haq egasi u kishi alayhissalotu vasallam lekin mo'minlarni Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga bog'lashlik va mo'minlar Allohdan boshqasidan hech narsani bir so'ramashlik va yolg'iz o'ziga iltijo qilishlikni o'rgatishlik uchun Nabiy